Srce hladno poput leda, grijeh pritišće, mira ne da. Duša čezne za čistoćom, srce žudi za mirnoćom. Duša čezne za čistoćom malo ćemo ostati kod nefsa. Koja sam još neke detalje koje navodi, koje navodi ima Ibn Qajim u svom dakle, dijelu sa Salikim. Kaže Rahmatullah Alehi da nefsova ili aspekti ili svojstva našeg nefsa ima i razne razni. I kaže, ima ljudi čiji je nefs u pravom smislu hajvanski nefs. I nefs koji gleda samo da zadovolji svoju strast. To su ljudi koji se od životinja razlikuju samo po izgledu i govoru. Samo po izgledu njihov nefs je toliko otišao u negativnom dakle, smjeru da oni sem da zadovolje svoju strast, strast omaka i slično, ne vide dalje od toga. I to su jedno od, od najgorih stvorenja koja se spuštaju ispod nivoa hajvana. To je svojstvo nefsa ko nekih ljudi. Imate ljudi koji su, čiji je nefs poput psa, pseći nefs. To su ljudi koji gledaju da poput pasa jedu sa strvinom. Pas, iako zna da je nešto strvina, spreman da se kolje sa mnogo pasa samo da odbrani ono što bi onda jede. Ima i tako ljudi poput dakle, pasa čiji je takav da oni jedu ono što je haram, strvinu, ono što Allah zabranio. I spremni su poput pasa da ulože sav napor i silu i aroganciju da bi to realizovali. Ima oni čiji je nefs poput magarca. Šta god da mu natovariš, on to nosi bez da razmišlja šta nosi. I to ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri El Džumu'a, أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته koliko li zarađuje, koliko uštedi, kom daje, koliko mu žena kupila, troši u prodavnici i tako dalje. Ima i takvih, koliko rove su Ima onih čiji je nefs, poput škorpija, zmija i otrovnih mizavaca i tako dalje. Otrova. Nije puno velik, ali gmize, puži, zavlači se i širi otrov. To su nekog aspekata nefsa kada ode u smjeru suprotan, suprotno uputama Allaha subhanahu wa ta'ala. Naravno, Ibn Kajma navodi još druge aspekte, no ovo sam samo naveo kao primjer da bismo koliko toliko uklopili to u onu temu koju smo imali prije podne, prije podne namaze. Naravno, postoje ljudi koji mogu da ureknu i oko nanose štetu, se zlo i to je poznato. I o tome govori, govori hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. O tome govori dvije zadnje sure iz Kur'ana, tako. Rasul sallallahu alaihi wa sallam je kada bi izvodio Hasana i Huseina van iskuće, učio dove protiv toga u idukuma bi kelimatila i tamme bi i šeitani lahamme oni kuli ajni lame. Znači, dova ovako jako lijepo da se uči kad se djeca izvode, izvode iz kuće. I tu ćemo išla stati kad je govor o nefsu i o srcu. Sada prelazimo na kraći komentar imama Ibn Kathira, ali i rahmetullah, kuranski, kuranskog ajeta 17 iz sure Erad. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže انزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah spušta, dakle, on spušta tišu s neba, koristim prevod od Korkuta, pa rijeke teku koritama, smjerom. Rijeke bi padali smjerom. Svako, dakle, svako korit uzima koliko mu treba. I ono što, e, smjerom, dakle, i bujica nosi otpadke. Otpadke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatru u želji da dobiju od toga nakit ili oruđe ima također odvatke svoje, slične onima koje spominje na početku ajeta. Tako Allah navodi primjer istine i neistine. Otpaci se odbacuju. Dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah navodi Znači, ovaj ajet, Imam Kathira Kathir kaže, ovaj plemeniti ajet sadrži dva primjera za istinu i njenu čvrstoću i obstojnost, trajnost. I neistinu i njenu prolaznost i neustrajnost, nepostojanost. I kaže Allah enzeve mine sama imana. Allah, on spušta sa neba, spušta sa neba kišu u eudijetum bi kaderija I poteku, poteku ovaj dolinama bujice, smjerom. Svaka dolina je uzima, ako je veća dolina uzima više vode, ako je manja uzima manje vode. Fahtemele sejnu da rabija. I bujica nosi otpadke koji plivaju po površini. Bujica nosi otpadke koji plivaju po površini. Braćo, batir, neistina. Koliko god da ljudima izgleda kao nešto što je stvarno, realno, kratka mu je, vrijed, krat, kratka mu je trajnost, nema vrijednosti. Poput ovih otpadaka koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenje koji plivaju po površini. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ a i od onoga što ljudi tope na vatru, U želji da dobiju nakit ili oruđe, isto tako ima otpadke. Znate, kad, kad, tope ljudi, željezo, zlato, srlo, nije bitno, ostaju otpadci koji se bacaju. I to je primjer neistine i istine. zlata i srebra, s nakalom da se ima nakit. I ono isto tako iza sebe ostavlja otpadke. Kezalike, jadribu laul haqqa vel Tako Allah navodi primjer istine i neistine. Braći, ovo je, ovo jako bitno da, da ovdje apostrofiramo neke stvari, a to je nas mnoštvo zla, mnoštvo neistine mnoštvo prljavih stvari navjede da i mi zapostavimo hak i da se tome nekada predamo. A braćo i sestre, hak, odnosno istine. to je ono, iako je u našem ljudskom miljevu, u našim ljudskim relacijama nekada potisnuto, to je ono što ima trajnu vrijednost, što nikada ne gubi. Nikad ne gubi. Recimo, Danas je jako prošireno s roditeljima, bježanje od roditelja, bježanje od familije. To je, to je postao trend koji se prati gotovo svugdje u svijetu. Normalno, se svijet tu, tu malo prezni malo bolje po tom pitanju prolazi. Razvijeniji svijet je po tom pitanju totalno otišao dakle, u, u krajnost, u lošu krajnost. I normalno svijet to prati, uđe u taj, u taj trend. Dobročinstvo roditeljima tog smo primjera, ima trajnu vrijednost. To je nešto što i što nikada ne gubi. Što nikada ne gubi. I zato ljudi, vjernici, trebaju da shvate da ono dobro koje uradi, bez obzira što niko za njega ne zna, ili što niko o njemu ne piše, ili što ga niko nije uslikao pa da ga pokaže u štampi na internetu nije bitno, ono ostaje i ono će plodove svoje dati. Znači, Allah tako daje primjer. Ono što koristi ljudima, ono, kaže, ostaje. Ono ostaje u zemlji. I tako Allah navodi, kaže, primjere, subhanahu wa ta'ala. Taj otpadak normalno baca se. A ono što koristi ljudima, ono ostaje, ono ostaje u zemlji. Zanimljivo je Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala malo ranije u, u četvrtom ajetu navodi zanimljive ovaj informacije i kaže وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن E, fi Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče, a ima i baša losom zasađenih i njiva i palmi sa više izdanaka i sa jednim izdankom. Iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ugusniji od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti jedna zemlja, jedna parcela zemlje. Iz te zemlje raste nešto što je korisno. Hajvanima, ljudima, nije bitno. A isto tako, sa te iste parcele raste nešto što je nekorisno ili čak šta otrovno. Ista parcela. Allah navodi Neke od njih, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neke od njih mi dajemo da budu ukusne od drugih. To bilje te biljke. Neke od njih. Pogledajte, jedna jabuka, jedna kruška, jedna te ista vočka, ali plodovi sa nisu isto ukusni. Neke čak što i bacimo, brzo se pokvari. To je Allahovo, dakle, davanje na zemlji. Braćo, Allahova objava se spušta ljudima. Allahova objava se spušta ljudima. Sinovima jedne te iste majke, jednog te istog oca. Na nekog ta objava padne. I on je ukrije. I to je ono što ostaje u zemlji, što kažem Allah, Allah, a na nekog ta objava padne, ali ne upija je. I ovo je ono što kaže Resul sallallahu alaihi wa da su ljudi rude. Tačno je rekao radi rude, Nožina. Kaže u hadisu kod imama Buharije od Ebu Mureyre radijallahu anhu Teđidune nas ma'adinu hijaruhum fil džahilijeti hijaruhum الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه naći ćete ljude kao rude, rude su. Najbolji od njih u džahilijetu su najbolji i u islamu kad razumiju vjeru. naćete najbolje ljude u ovoj vjeri. One koji su je nekada najviše mrzeli. Mrzeli vjeru. A najgori su ljudi oni koji imaju dva lica. Kod jedni dođe ovako, a kod drugi dođe ovako. Vaša kaže su sa sada. Ljudi su rude. Najbolji u džahilijetu su najbolji i u islamu kad razumiju ispravno vjeru i naći oni koji su nekada najviše vrosjeli vjeru, postaju najžešći u ovoj vjeri. Za vjeru, za islam. Znate li primjer u skorije vrijeme ovoga? Primjer da neko mrzio islam, borio se protiv njega i onda ga uzme. Švitarsko, što je se borio političar, ali se njegovo ime preko ministarstvo, isto ministarstvo obrane, sad se boje za njega, imam puno informacija, to je bilo prije par mjeseci. Da im koji da 50 skine, a? Ja. Postoji musliman da sad ne bi... Znači, osnovo je partiju, poveo ideju da se zabrane minare u Švajcarskoj, jala da uputi ga ne I sad, kaže, obećava da će sagrajiti najljepšu džamiju u Evropu. وجدتهم كراهية لهذا الشأن onaj koji najviše mrsio dakle, ovu vjeru, naćete ga hajru nas, da će biti najbolji za ovu vjeru. Znači, ljudi su braćo rude. U drugom hadisu, kad govorimo o rudama, kaže Resul sallallahu alaihi kod ima muslima hadis, kaže, e nas ma'adin ke ma'adini fidda wa zaheb. ljudi su rude poput ruda srebra i zlata. Vi to. Hijaruhu fil jahilijeti, hijaruhu fil islam, idha fakuhu, wal arwah fa ma ta'arefe minha ihtalef, o ma tanakele minha ihtalef. Ljudi su rude poput ruda srebra i zlata. Najbolji od njih u džahilijetu su najbolji i u islamu kad ga razumiju ispravno. a duše su vojske regrutirane. One koje se nađu srodne, ujedine se. One koje su nesrodne, one se različu. To su, ima i e, drugi predaje kod imama Ahmeda i drugi, no ovdje ćemo sad stati na ovome, da se vratimo kod prvog ajeta. Dakle, braćo i sestre, ljudi su rude, poput zlata i srebra. Ranije smo navodili, imaju oni koji su i, i, i poput, što mi kažemo, neće. Tako se rekao, te neće. zarađaju lako. Lako propadnu. Zato je bitno kod, takvih ljudi, braćo, da im pomažemo, da ih podrimo, da ih podsjećamo na Allah, subhanahu wa ta'ala, jer lako ostave vjeru, lako zapostave Allahove propise. Navodi imam Buhari, ima muslim, navode od Ebu Muse, el Eš'arija radijallahu, da je, dakle, hadis i kod Buhari kod muslima, da je Resul sallallahu alaihi wa rekao primjer onoga sa čime je Allah poslao od upute i znanja je primjer kiše vode koja padne na zemlju. Ima dijelova zemlje, predjela na zemlji, koji private tu vodu i ta zemlja rađa bilje, travu, mnoštvo. A ima zemlje koja je nerodna, neplodna, zadrži vodu, zadrži tu kišu, pa Allah njome okorištava ljude, pa oni piju, pa napaju svoju stoku, pa zaljevaju zemlju i tako dalje. A ima predjela na zemlji drugih, osim ovih koji su poput gole pustine. Niti zadržavaju tu vodu, da se drugi njome koriste, a niti je upijaju u sebi pa da ona sama sebi koristi ta zemlja. E to je, kaže, primjer, to je, kaže, primjer onoga ko razumije Allahovu vjeru. Pa ga Allah okoristi njome i normalno koristi drugima, kao što je to primjer onoga sa čime Allah poslao. Pa se ljudi koriste time, uče to i podučavaju druge. Tako Allah navodi primjere oni koji odbijaju, zapravo ja odbijaju Allahovu uputu sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Ovo je sad, braćo, jedan jako jasan ili jako jasno navođen primjera vode i upute. Vode i upute. Allah subhanahu wa ta'ala navodi i zapravo spušta nam objavu sa neba. Kao što spušta kišu sa neba. Kad kiša se spušta sa neba, zemlja ima tri stava prema toj kiši. Jedna zemlja upije tu kišu. U potpunosti da dakle, upije i koristi se njome. Raste iz nje razno korisno bilje. Trava i tako, umnoštvo. To je, vraćao primjer ljudi koji razumiju vjeru, upiju je i pođuži Koristi izlazizni. Kao što ono bilje buja iz zemlje, kad ga, kiša natopi, tako vjernik koji upije objavu, ona zdrava ruda, zlato ili srebro, tako iz njega, vraćao izlazi, izlaze hajrati, dobra djela. U mnoštu, kao što trava izlazi u mnoštu iz zemlje koja je natopljena kišom. Druga vrsta zemlje jeste ona koja privati tu vodu, ali je ne upije. Zadrži je na sebi. I onda se ljudi okorištavaju njom. Bilo da piju, bilo da napaju svoju stoku ili da navodnjavaju svoju zemlju. Braćo, to je, kad je u pitanju uputa, primjer ljudi koji čuju, saznaju, uče Allahovu vjeru i govore je drugima, ali oni sami po njoj ne žive. Znači oni su poput te, te bare koja je zadržala tu uputu, ali toj bari ta voda ne koristi. Nema tu šta da nađe. Ali drugi se koriste njom. Tako i mnogi ljudi, oni će privatiti tu objavu. Ali neće po njoj živjeti. Ali će je kazivati drugima i drugi će se njom okorištavati. Ali će njima biti bez koristi. Znači, ovo možemo da kažemo za mnoge muslimane, braćo, koji možda i službeno tumače islam, eto, plaćanje za to ili ne žive iskreno, ali kazuju drugima ono što naučili, ali oni sami se toga ne okorištavaju. I treći primjer zemlje i kiše je primjer one zemlje koja prihvati, e, na koju padne kiša i samo prođe preko nje. Niti išta zadrži, niti išta upije u sebe. To je ona gola pustinja na kojoj niti šta rađa, niti šta možda se od ljudi i života njome koristi. Tako je primjer neki ljudi kada se pusti uputa. Neko ovaj, neki rebe ljudi, niti primate išta od te upute, niti išta mogu, niti išta mogu da okoriste, da okoriste druge. Ovo je dakle primjer, braćo, upute koju Allah subhanahu wa ta'ala pušta ili spušta nama jako lijepo Resul sallallahu i wasallam to, to pojašnjava. To je e, kratak osvrt na tefsir imama Ibn Kathira Alejo rahmatullah e, o ovome, o, o ovom kuranskom ajetu. Nakon toga prelazimo na govor o tom insan prepozna sebe, da li zaista kod njega su djela sa kojima će Allah biti zadovoljen. ili su kod njega djela koja voli šeitan. I ovo navodi Imam u svom djelu, eh, u svom djelu eh, Rizica znajna, i kaže od znakova sreće jednog groba jeste da kad god mu se povećava njegovo znanje, to se povećava i njegov telatu, ona skrušenost, skromnost, jednostavnost. I povećava se njegova milost, njegov rahmet. Kad god se povećava njegovo djelo, rad, povećava se njegov strah i njegov oprez. Da li je ovo radi Allah? Hoće mi Allah ovo kao, kao, kao, kao kad, što je duži njegov život, to se smanji njegova požuda. Ovo je to, što duži njegov život, to smanji njegova požuda. Što ima više imetka, to je darežljiviji. To više je na Allahovom putu. Što je veći njegov položaj u društvu, to je veća njegova usluga ljudima. Pet stvari Da vidiš sreću u onome što radiš. Znači, kad god ti se poveća znanje, poveća se skrušenost i rahmet. Kad god ti se poveća rad tvoj, to je praktikovanje ta dobrih dijela, povećava se strah i oprez. Možda ja ovo ne radim radi, radi, radi nefsa, radi nečeg drugoga. Počala o meni kabuliti. Kad god se poveća i metak, poveća se i darežljivost Džumrtalu, što mi kažemo. Džumrtalu se poveća sam džumrtalu. Kad god se, što mu je duži život, to je u njemu manja požda prema ovom dunjaluku. I peta stvar, što mu je veći položaj u društvu. To je više na usluzi ljudima. I to ono što je veći položaj u društvu, to je više na usluzi ljudi. Kaže Resul sallallahu kaže Ibu kaj Kada je Resul sallallahu u wa upotpunio, usavršio unutarnju potrebu prema Allahu. To je Allah učinio da ga stvorenja sve više vole i žude za I to. I on je njima neophodan u dva slučaja. Na ovom svijetu potrebni im je više nego što im je potreban zrak, hrana, piće i tako dalje. A na ovom svijetu bit će još potrebni. Onda kad svi poslanici budu odbili da se zauzimaju za narode, Resul sallallahu Aleju sada će stati da bude žefađija. Znači čovjek na ovom svijetu, braćo i sestri, što bude više upotpunio svoj odnos prema Allahu, to će ljudi više osjećati potrebu za njega, da ga imaju. Da ga imaju u da ga imaju u sajedi, da ga imaju u društvu. Pamtite ovo, ovo je Allahov zakon na zemlji. I ovo je vrijednost koju primjećuju i vjernici i nevjernici. To da znate. Mušici, kada bi vidjeli Rasula sallallahu alaihi wa sallam, šta bi govorili? Ovo lice ne laže. Ovo je lice insana koje ne nelažen. I zabilježeno je da su ga proganjali, mučili, ali kad treba neki emana da se čuva, oni bi ga kod njega stavili, oni ga koji Ja znaju da je to kvalitet, to je ruda, to je marka jaka, tako. I znaju da se na to može pouzdati. Znači, što se više insan, braćo, što više insan očisti svoj odnos prema Allahu, bude pokoran Allah, predan Allah, to više stvorenja njega trebaju. I donosi beričet. tam gdje se pojavi vaše dobro djelo, iskreno djelo, nama, sadaka, lijepa riječ i tako dalje, to je ono vraćo čime se ponosi i zemlja, i stvorenja, i sve. Zato zemlje nebesa plaću kad vjernik umre. Kad vjernik koji radi dobra djela, to je kuranski ajed, vraćo. Tama peket se sama ova Za njima, kaže, nisu plakali ni nebesa, ni zemlja su nevjernici. I onda kaže Abbas, a kada vjernik umre, za njim plaću nebese i zemlje. Plaću. Zašto? Jer prestaje da se onaj veličet spušta zbog njegovih dobrih djela. Kada Allah subhanahu wa ta'ala vidi roba da uradi dobro djelo, Allah spušta, spušta veliče. Zato, braćo, nebitno je da li te ljudi vide ili ne vide. Ti si na putu, uradiš dobro djelo. Allah spušta veliče tebi tvoje familije. Allah daje veliče na napaku ti pođi na put, na haram putovanje pođi. Niko ne zna što si uradio sa dragom Allaha i Meleka. Allah daje nesreću u familiji. Ti pođi na put, uradi hajrat na tom putu. Allah daje blagostanje u familiji. Iako niko to nije vidio, to je Allahov zakon. Znači, nebesa i zemlja plaću za vjernikom. Zašto? Jer ona vrata na koja Allah subhanahu wa ta'ala primao dobra njegova djela i sa koji je spuštao veličak na zemlju, zatvaraju se. I zato nebesa i zemlja plaću. A i životinje žale za ti. I hajvan zna da žali za, za svojim vlasnikom, dobrim, dobrim vjernikom. To su znakovi da ono što radiš je dobro. I to su znakovi sreće. E sad, smo je zapamtili. Imamo i u knjizi riznice znanja. A? Smo i zapamtili? Hajde pokušamo. Kad god se poveća znanje, poveća se skrušenost i rah. čekate i tako dalje. Ha. Da reši. I peta stvar, što mu je veći položaj u društvu. Na, na usluzi ljudima. Blago onom ko služi istini muslimanima. Već. Blago je koje na usluzi muslimanima. I danas imamo situaciju kad, kad muslimani kad dobiju položaj, ne možemo priče više. poziciju kad, kasnije par prodavanja, pa to diri, diri kasete, gotovo je, postoje, ali želimo stići. La salam, ha. Ili dobije neku poziciju predsjednik mjesne zajednice ili opštine ili odmah, i on ranitelji straže, termini da dođeš do njega i tako da. Kod Rasula ali to nije bilo. A uzme dječaka, Muaza, u sred mešćina, zagrade kaže Muaza, ja te volim radi Allah. Ne propusti poslije namaza da prouči šta? Allahume A'inni ala zikrike wa šukrike wa husne ibadetike. Što ovo harem? U nas, jesi si ko nije tako ako On pravo Muaza za ruku, zagrli ga, kaže Muaza, ja te volim radi Allah. Mama mladić, bio Muaza radi Allah. Ne propusti da poslije namaza proučiš Allahume a'inni ala zikrike wa šukrike wa husne ibadetike. Bože, pomozi da te spominjem mnogo da ti mnogo zahvaljujem i da ti na lijep način i badat čini, da ti robujem na lijep način. Doma poslije namaza koji jako lijep zikru poslije, poslije namaza. To su pet, pet pokazatelja da ono što radimo, braću, ide putem sreće. Ide putem Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Pet znakova, pet znakova da idemo propasti. Da djela nisu kabuli. Da je Allah ne prijeva kad god nam se poveća znajne, to se poveća kibur. Kibur. sam postaje čiburlija. Oho, nepristupačan. Jako opasno. U današnje vrijeme ove diplomu popast ljudi. će ljude već. Upropastit će umet. kilu uzimo se u Šej bi okupio muride oko sebe, mjesecima, godinama, sa njima bi spavio, spavio u mešćidu i oni bi učili. Učio bi iman, učio bi ahlaku, učio bi sve ono što treba za život. Pratio bi njihove geste, ponašanja, razmišljanja i nakon izaznog vremena, godina, koliko boraju sa njim, kaže ovaj može da služuje, ovaj ne može. Danas, braćo, upiši fakultet, upiši školu, završi, imaš diplomu, ti si, ideš, može biti i može biti i daja, može da Da li to vjeruješ ili ne vjeruješ, to je sporena stvar. Da li to, to, to živiš, ne živiš, to je sporena stvar. Znači, kad god se poveća znanje, to se poveća i njegov žena još pomaže, paže. Ako su djeca, pa Allah se Ako već pomisli da je tu negdje oko žene, da već stigo tu. Ha, znači, kad god se poveća njegovo djelo, pomisli, a, to niko koja ne uradi. A to je pogrešno. To je jako opasno, braću. Zato što rad dobrih djela, to je nešto što je, braću, univerzalno. I to nije nešto što je osobenost jednog čovjeka. Jer koje god dobro djelo da uradiš, ono nije isključivo tvoje. Podijeluj sada. To nije samo tvoje dobro djelo. Onaj koji je sadaku dobio, pomogao da učiniš to dobro djelo. Ha. Vodi žema, presni si žemata. Samo gledaj oči, ču. Babak. Kod nas, ja sam, e, sad sam sad, imao smo na seminar u Frankfurtu, pa nam prišli ovi se veže za, za Husni Mubareka i Tantavija Abdullahi. Kad je Tantavi poslušao Azhara, pozvao ga Mubareka, na anedota jedna ovako. I kaže, pita ga, jesi li, kaže, ja bolji i hrabriji nego što je bio u Nasir, nekadašnji predsjednik Egipta. Kaže, ti si hrabriji i bolji. Zašto? Kaže, pa on se bojao Amerike, ti se Amerike ne bojiš. Dobro, kaže, sam li bolji ja ili sada, to je bio poslije od nas. Ti si bolji, hrabri, što, kaže, pa on se boja Rusije, ti se ne bojiš Rusije. Dobro, kaže, sam li bolji ja ili ovaj, ima Hatab. ono, kaže, bolji si ti. Kako kaže? Kome se kaže bojao Allah, ti se nja Allah ne bojiš. <laughs> I to je hal naših muslimanskih zemalja danas. To su naši vladari svega boja Allaha najmanje. Allah pomoga, subhanahu wa ta'ala. Dakle, kako mu se poveća djelo, to se povećava kod njega oholost, izvisivanje nad ljudima, lijepo mišljenje o njemu i tako dalje. Što mu se više poveća položaj u društvu, to je nepristupačnije. Teško do njega doći i tako dalje. I peta stvar, što mu se više povećava život, što je duži nego život, to je polepa, to je polepa za, za dunjalukom sve veća i veća. I ovo je hal mnogih ljudi. Znači, ovo je hal mnogih ljudi. Allah iskušava da baš sa godinama sve više žude za dunjalukom. Zato je potrebno da vjernici dok su mladi navikavaju sebe na ibadet. Navikavaju sebe da, da čitaju dunjaluk. Da ga shvate, da to sada je jedna prolazna stanica gdje zadržavanje na njemu je isključivo radi ahireta. Zarada na njemu je isključivo radi ahireta. Znači, boravak na njemu i taša borba na njemu radi ahireta. Nije, nije svrha sebi, nije cilj dunjaluka kao dunjaluka, nego da preko njega steknemo, da preko njega steknemo budući, budući svijet. To su znakovi sreće ili nesreće kod roba. I sada sam obećao da još progovorimo o tome kada osoba odluči da krene prema Allahu šta ga se čeka na tom putu. Normalno, ovo se malo više, možemo reći, veže za one koji su, koje mi zovemo daje ili tako, ali općenito ulazi u sve pore ili, ili, ili, ili u sve ove, u sve uh, kategorije društva. Kaže imam Ibn Kajim, ali i Kada uzvišenog subhanahu wa ta'ala i da radi ono što Allah voli. Njemu se ispriječe mnoge prepreke, zapreke na tom putu. Njemu se ispriječe mnoge obmane i strasti. licima, jelom, pićem, odjevanjem i ženama. Suprotnim spolom. počne da uživa u tome što trče za njim, što mu ljube ruku, stao je. Ne može dalje prema Allah. Ne može. Kod te stepenice je stao. Ako dakle to preskoči, onda njegov se put dakle nastane. Onda mu Allah subhanahu wa ta'ala da da ima jaku pronicljivost. Keš, otkrovenje. Primjećuje neke stvari što obično ljudi ne primjećuju. Keramete mu Allah subhanahu wa ta'ala daje. Ako to bude počeo govoriti ljudima, kazivati ljudima, stavlja, dalje ne može prema Allah. Jer to kad govori ljudima, to je znak, hoće ga ljudi polako hvale, ovo ga je vlija, ovo ga kerametlja, ovo on će nam ovo reći to njega i tako dalje. Ako to odbije, osamura i ostalo, to Allah zna i on zna, onda Put prema Allahu se nastavlja. Sve je bliži Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom zadovoljstvu. E, kada se to desi, kada uspije da, da to ovaj, da to odbije, da, da na tom ispitu ne padne, onda Allah subhanahu wa ta'ala ga iskuša osamljivanjem s Allahom. Damo tu, tu ovaj ljestvicu, da se osamljuje, da brinje o tom svom kontaktu sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, ali radi Allah, Nikom ne kaže ja provodim mjesecima u itikafu ili ovo ili ne. On čuti, on, govori, on ne govori nikome, ali radi da konstantno ima trenutke u životu da je u ibaratu Allah subhanahu wa ta'ala. Onda ga Allah uzdiže još više, više sebi. Ako to bude uspio da ne kaže nikome, ne govori nikome, prekazuje to svoje dobro djelo, taj, to, taj svoj razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala, onda mu Allah pokaže u životu šta je to što Allah od njega očekuje i što on treba da uradi bi ušao u džene. putem dobra. Odmah se pojave izazovi. Ljubav za lašću, ljubav za isticanjem, za strastima, žene, hrana, lijepo djelo i tako dalje. Ako to preskočiš, ne daš jedino da, te tu zaustavi, ide druga ljestvica. A druga ljestvica je kad ti ljudi počnu ljubiti ruke. Ovo je šej, četiri. pa šej uči Boga Allaha za nas, pa tvoja slova ne odbija i tako dalje. Ako to uspije da savlada, ide dalje, treća ljestvica, a to je da mala Allah otpiva neke, neke stvari. I ovo je što je poznato kod Selefa, kod pobožnjaka, da im Allah daje neke, neke stvari, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, i teku firasete mu'min, fe jednu duru, i takva. Bojte se pronicljivosti firase mu'mina, jer on gleda nurom bogobojaznosti. Imate pusto, puno primjera koje navodi Ibnu Kajma Ali Matula sa Ibn Tejmijom vezano za ovu vlast. To sad nije tema da o tome idemo u, duše ovaj, duža, duža uh, tih To je treća ljestvica. Četvrta ljestvica jeste da osoba ima snage da se osamljuje sa Allahom, da dugo boravi, da se druži sa Allahom u smislu da radi ibadat. Braćo, ja vam savjetujem stvar. Kad god uđeš u mešćid, u džami, imaj nijet, hoću odo u džamiju dok sam tu, to je meni itikav. Znači, ili ću učiti Kur'an, ili ću klanjati, ili ću čitati nešto što je lijepo, ovoj vjeri, dakle da moj boravak u džamiji bude u ibadetu. Imam nijet i bude itikav. nije bitno što ne postimo. Hoće li to bude itikav? Tako mora da bude odnos prema džamiji. Da se navikam da kad uđem u džamijski prostor, braćo, radimo lijepe stvari. Gdje god, braćo, uđete u džaniju, gdje ljudi konstantno uče Kur'an kad su tu, ili klanjaju, braćo, tačno osjetite rahatu kod džaniju. Kad uđete u džaniju gdje ljudi pričaju, razgovaraju, koliko ovaj platio hendi, koliko je platio ovo, koliko je platio ono, ima li vizu, nema li vizu, imamo žena papire, nemamo žena papire, gotovo je. U toj žali si u klubu. Osjećaš se. Nema razloga. Znači, da se insan osami sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da mu bude, da mu bude u pokornosti. Ako to ne uspije, Allah mu onda otvara u životu da shvati zašto ga je to Allah stvorio tačno njega. Koje je to djelo ili kom to projektu on treba da se posveti, da obradi za ovaj umet i na tome umre. Blago ovom ko to bude shvatio. I onda vraća razmišljamo. Danas će doći da uzme dušu. Bože, ja pred tobom izlazim s ovim projektom. To sam odradio i nadam se žene zato što se To su ljudi uzvišenih težnje. Kada ima uzvišenu težnju i kada mu Allah subhanahu wa ta'ala otvara puteve da shvati šta je to što on treba da radi. Braćo, ovo je jako bitan moment i molim Allah subhanahu wa ta'ala da otvori puteve da to razumijemo. Ovo jako lijepo mešnik ima Ibn Kain, ja vam savjetujem njegove knjige da čitate, jako su dobre, poučne, korisne i otvaraju braćo vrata prema razumijevanju imana i slana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam braćo otvori riznice svog rahmeta i blagodati. Da uput na puteve dobro, da budemo od onih koji koriste dinu i ljudima, da budemo od onih koji su skromni, bez žigura, bez oholosti, bez umišljanja, bez omalovažavanja drugih, da budemo od onih koji ne gledaju na sebe visoko, Evo gledajmo sebe skromno. Da budemo od onih kojima Allah subhanahu wa ta'ala otvorio da rade puteve hajra i da na hajru upućuju i druge. Tu ćemo išala stati. Moleća Allah subhanahu wa ta'ala da od ovoga bude koristi. Da Allah podari veričeta i onome što se reklo i onome što se čulo. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo ne bude naš posljednji susret na ovom dunjalu, nego da bude još hajni druženja radi, radi Allaha i na imanu, to je ono što danas treba, što je jako potrebno. Pogotovo druženja gdje će ljudi jedni druge podsjećati na Allaha subhanahu wa ta'ala, na obnavljanje imana, na obnavljanje spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala.